บุ๊กทูห้าสิบสี่เปเดสิตอีเจติริซื้อของคูปอวินาดิฉันต้องการซื้อของขวัญยาเจลิมคูปิติปอคลอนแต่เอาที่ไม่แพงมาก ali ništa previše skupo. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ Imate li možda tašnu? คุณอยากได้สีอะไร Koju boju želite? สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว Crna, smeđa ili bijela? ใบใหญ่หรือใบเล็ก veliku ili malu ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ mogu li vidjeti ovu ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ je li ona od kože หรือว่าทำจากพลาสติก ili je od vještačkog материала ทำจากหนังแน่นอนค่ะ Naravno, od kože. ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ To je naročito dobar ควาลิ t e ตและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะคะา tašna je z a i s t ตาพอ o l ลนา ดิฉันชอบค่ะ Ova mi se sviđa ดิฉันเอาค่ะ Ovu ću uzeti ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการ Mogu li je eventualno zamijeniti ได้แน่นอนค่ะ Podrazumijeva se เราจะห่อของขวัญให้คุณ Zapakovat ćemo je kao poklon ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ Tamo preko je blagajna